twaramutse bakunze mwese ibiganiro bya radiyo isanganiro tubaha ikaze muri kino kiganiro cy'inkino cyo kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo rya cumi n'indwi n'ukwezi kwa kane ni bibiri na mirongo ibiri na kane tuba ku ngero nkuru nkuru zizakuba zigize kino kiganiro byumvikana ko uno munsi tugaruka ku rukino rukomeye cyane rutekanijwe ku munsi w'imana hagati ya rukinzo n'umugwi wa vitaro efuse rero ni kuri uno munsi nashoboye guca aho iyo migwi isanzwe yimenyereza nashoboye kuganira n'abamenyereza ndavuga miburu abubakar amenyereza uh, umugwi wa rukinzo hamwe na sahabu paris amenyereza vitaro rero muri kino kiganiro turaheza tugaruke ku byo twashoboye kuganira n'abo bamenyereza b'iyo migwi twumve eh, kungene bari barategura urwo rukino ariko ku rundi ruhande eh, kimwe gusa n'abandi babwira nuko umumenyereza sahabu paris wa vitaro wewe asa nuko abona yuko amaze gutahukana igikombe cya Primus League Burundi uraza kubyumva muri kino kiganiro ariko ku rundi ruhande mibura amubwira ati urabe neza uzoze witeguye ku munsi w'Imana kuko tuzoba tugiyukina natwe turagomba kuguma muri Big Four ayo namwe majambo yashikirijwe na Miburu Abubakar navyo rero turaheza tubigaruke ko muri kino kiganiro isanganiro sports yesi hambavu yaho kumbure turaza kugaruka ku zindi nkino zitegekanijwe muri primus ligue burundi hanyuma tuce turaba muri basketball wono kwita inararibonye y'abagize inama ya bose ya febabu rero yaraye yandikiye ubusanzwe arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa basketball hano mu Burundi Febabu amusaba gutanga imihoho kumbure muri kino ganiro turaheza tubikiganiro mbega yo bari yo nziza cyangwa yo bari yo y'ibibazo cyangwa y'ibihe bitari byiza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru nako ishyirahamwe rya basiketiboro ririmo hano mu burundi yaturaza guheza tubice ijya n'ino hambavu yaho turafite amakuru ari ibura ibura tuza kuguma kuri uefa champions league turaba inkino zeganijwe no musuca byumvikana ah, mani siti kuri leta de stadium barakira uno mugwi Eh, wa Paris Saint-Germain ukaraba urwahuje uno mugwi wa Atletico Madrid n'umugwi wa Borussia Dortmund nakoze mm. ari inkino zari inkino nziza cyane inkino zibereye ijisho inkino zirimo ishyaka ridasanzwe ku mpande zose eh, ni inkino uvuga ko zarimo uburyohe bwinshi cyane uri kuravuga uravye urukino de ku rukino rwa ekipe FC Barcelona na Paris Saint-Germain byari bigenze ku munsi w'ejo harimo uburyohe bwinshi abakunzi ku ruhande rumwe rw'uruhande ku ruhande rwa Paris Saint-Germain baryoherwa ku bakunzi ba FC Barcelona batanga rabone ibitandukanye mm. ariko y'umugwi wande wa Man City mm. ati no munsi tuza kuba turi inyuma ya City mu bara twari turose tuze kuronkera hari iyanyu hati hano yuko urumva hacaho icyo twita flow nyine kugira ngo barabe yuko mm. eh, eh, boza gutsinda ariko burya hari umuntu anyandikiye mm. anyandikiye kuri facebook plito anyandikiye anyandikiye kuri mesaje isanzwe eh. alo yesi yavuye ku murongo kumbure tumushimire hari umunywanyi uba ari ku murongo yihuta ariko Clovis mudutuge banywanyi reka kumburenga twinjire mu idonido rya kino kiganiro ariko hoba hari ugiye ko twamwakira atawugiye ko reka kumbure duhere eh, kuri mibura Abubakara amenyereza uno mugwi wa uno mugwi wa rukinzo twumve icyo twaganiriye ku bijyanye n'urwo rukino kumbure n'ukungena umugwi wiwe ubandanya kwitegura inkino usigaje muri primus burundi mu gihe hasigaye inkino zitatu ni miburo abubakar kuko muri futuboro byose birashoboka ni ukuvuga ko tuzogenda dukine niba dutsinda tuzobakeza nitwanganya uko nyine tuzobakeza kuko batwaye igikombe niba dutsinda tuzobakeza kuko eh, no muri hari badutsinze kandi baturushije yego nibaza ko ntawuza kuvuga ngo urumva ko Clovis eh, Mibura ubwiwe nyine yemeza ko agiye kubakina ariko adashyira kure yuko umugwa Vital ushobora ko watahukanye kino gikombe cya Primus League Burundi nubwo biruko ah, Mbona uvuga ko ni Mibura Abubakar kubashikiriza amajambo akomeye cyane kandi amajambo ashobora kuba yumva yuko abutswe n'umumenyereza amaze kuba azi gutanga intoki cyiswe interview kubera ko wumvise amajambo yaravuga yavuga yuko agiye kubategura akabwira n'abakinnyi biwe ashobora ko arategura n'urukino rwa ekipe ya Vitaro ariko wamubajije ikibazo ciza umuza ati biko birategurwa ko bashobora kuba badotanga igikombe ku munsi w'Imana ntiyavyase ati banarondera inota rimwe mugabo tugiye kuba dukina rero ikintu noshaka ko ndavuga kwa sa nako kwa Mibura Abubakar aya n'amajambo kubwiwa nuva ko ari diplomasi yakiye kubakoresha hmm. kuko ko yagerageje kubaha mumenyereza basabu Paris hamwe n'umugwa Vita yagiye kuba avuga amajambo yo kumwubaha cyane kuko uri kurana vyumvye yavuga nuwo vyumviriza nabo bari muri Vitaro birasigura yuko nyene yakubashe kandi yubahana Vitaro yavuze neza avuga ati nibyo na Vitaro wanashaka ni nayo ekipe ya mbere imeze neza muri uno mwaka ariko twibuke ko mibura Abubakar todanga indi batatoda kuba tuvyinjira ko umuntu akaravuga amajambo yavuze mwana uvuga ko amajambo make yavuze yuko eh, n'amajambo yumvikana haba ku ruhande rwiwe haba no ku ruhande rwande gwa vitaro bagikoye ko barahura ku munsi w'imana mm. reka eh, kumbure ubu dukurikire Sa paris ni eh, twa twashoboye kuba tuganira inyuma y'imyimenyerezo yo kuri uno munsi wa gatatu hariya ku kibuga cy'ubuhinga cyangwa ku kigo cy'ubuhinga ctn Sao Paris umenyereza umugwi wa Vitaro ubwa mbere ndabaramutse coach ndabaramukije mm, hamanda nabakeze kuri parcours Eh, umugwi wa Vitaro uri kuragira mwino sezo eh, murakoze cyane bigaragara yuko umugwi wa Vitaro koca bisa nuko ibice mirongo icyenda n'umunani kwijana umaze gutahukana higanwa rya Primus League Burundi nyuma eh, iyo uh, waheruka gutahukana muri bibiri na cumi na gatandatu koca utubwira ukungene wiyumva kwikorwa ushoboye gukora uno mwaka mu gwa Vitaro ni umunezero no munezero kuko Vitaro ku gikombe haciye imyaka itari mike nkuko yavuze ngira ni muri 2016 Eh, tukaba dushoboye gukora imyaka ibiri eh, ni ukuvuga umwaka uheze hamwe n'uyu hama nkaba ashoboye kuronka igikombe kigira kabiri kuko icya mbere na ronse n'ica nkuru nziza kapu nibaza ko ari umunezero n'akazi nakoze nanjye nkabona ko nakoze neza birandyoheye rwose kandi ndibaza ko n'abafana ba vitaro bikaba mpamvu abantu bose komite turabyishimiye rwose ibyo twashoboye gukora muri iyi myaka ibiri gushika tuzoronke kino gikombe kuko nacyo turaronka ni iki ubona cuba cyatumye mushika kuri ino ntambwe nibaza ko ahanini ari akazi na disipurine ku bakinnyi eh, na komite yadufashe mu mugongo twigeze tugira ibibazo twavuga nk'iby'amasale ibibazo by'amaprime abakinnyi bagumye bari motive abakinnyi twarakoze joro n'umurango kugeza aho tugeze uyu munsi nibaza ko ahanini ari ibikorwa twakoze nicyo kintu nobwira n'abandi bantu ukoze eh, impembo yiwe koca muri kumutegura nka finale Eh, ndetse ubona ko n'urukino mu ntunganyo z'ihiganwa barushyize ku munsi w'imana petetre ko babiyumviye ko mushobora gutaha gukurosa igikombe runo rukino muri ko mwitegurira gute ni urukino novuga ni tutofata minenegwe kuko ni urukino rukinzo imaze iminsi yerekana yuko ishoboye ikina neza iratsinda amamatch atari make ni urukino rero tuzoza twiteguriye nk'izindi zose kugira dushobore kurutsinda ama dushobore kuvuga ataha turatekereje igikombe twamaze kukironka koca uh, mu nkino zitatu zisigaye kugira ngo Primus League irangire harasigaye navuga inkino muzokina na Rukinzo kuimana hanyuma mukine na Moso hama mukine n'umugwa Tel Aviv Vitaro turiko turaba muri kahise ni umwe mu migwi ikunze gutahukana ibikombe ufise amanota arenga mirongo irindwi ndetse no mwaka birashoboka uh, mutubwire izo nkino muzitegurira gute nta kuza kugabanya inguvu ni mwaramuka mutsinze rukinzo canke hari hirindi hangiro mufise ku bwanyu canke amanota mwe mwifuza gushika ni inkino na zone dukeneye gutsinda mugabo sinoja guhisha twamara kuronka intsinzi kuri eh, maci iza ya rukinzo nibaza ko inguvu nyinshi tuzokwiyumvira kuri kubyi perezida kuko n'ikindi niyo kuwupeyindi dukeneye cyane ubu nayo nyine nitwamara kuronka iyo nsinzi ya rukinzo tuzokwikonsantara ingufu nyinshi tuzozishira kuri coupe du president mugabo n'izo match zindi za Mososhuga na Tel Aviv tuzoza twiteguye gutsinda kumbure ko turangiza eh, n'akaye kajambo ku bakunzi ndetse no ku bandi bakoze bashyizamo ingufu kugira ngo umugwi wa Vitaro ushike ku ntambwe Eh, ugeze ko muri ino sezo ni ukuri ntushimira cyane komite nkashimira abafana nkashimira abamambure bose ba vitariyo bava bakagera abari mu gihugu abari hanze y'igihugu ni ukuri imana ibahezagire eh, baradufashe mu mugongo kandi tubasaba yuko shampiyona yohera na kubdi perezida tukiri kumwe nabo dufatanye mu mugongo nk'uko babikoze kugira duheze tumeze neza ntihenda eh, musinya amasezerano vitaro yari kontra y'umwaka umwe bisa nuko se ziza kurangira uraza kubandanya niyo kwegera muvugane cyangwa hariho ayandi eh, mapla ofise cyangwa indi migwi yaramaze kurondera ibyo nzoshobora kubyishora uko shampiyona iheze neza ubu ngenda acare muri vitaro ninaheza gukora na vitaro nzobishura kuri icyo kibazo urakoze urakoze cyane yangira eh, ikiganiro nibaze ko ariko baracumviriza mu byinshi cyane ku bijyanye n'urukino Eh, ibyo abwira abakunzi ba vitaro abamambure kunge Rutegura eh, ndetse na kazoza kiyo muri vitaro kuba afise kontara y'umwaka umwe mm. urumva yuko ahanini reka tubanze tuvuge kuko amaze kuvuga ati byarangiye igikombe ndagifise ahubwo hasigaye kukima ntibarakimpa mm. igisigaye ati “ ariko ngiye kubandanya kugira ngo ndabe yuko notahukana igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu aya nshobore kurosa igikombe cya gatatu vitaro kuko ntuzi kapu niwe yagitwaye hari amakamba mm. abyibuka hariho eh, yatabihindutse ko nabivuze ibice mirongo icyenda n'umunani ku ijana amaze gutahukana pirimusi ligue bica byumvikana eh. hanyuma rero cyaheza kumbure arabe si bamwongera kontara cyangwa batayimwongera eh, nuvuga ku munsi wundi nawe ukumva eh, use nawe karakina mm. ni ukuvuga ko nta stability hari ku banyegori barashobora kuba banganya urwego rumwe rero ndiko ndavuga kwa rukinzo mibura Abubakar amaze mm. kuri katwereka urugero rwiza n’umwaka mwaka uheze n'ahandi n'umuntu azi kubategura n'abakinyi biwe mm. navuze wirongere ko ari umuntu mwiza tukazana na Destemana ariyo hayo mu rundi rukono hari n'Imagarang Boys bazokina no mugwa Burundi Sport Dynamic wari utekanijwe cy'isayindi ariko ndibaza yuko uh, ruzoca rukinwa uh, igihe cy'isaha icyenda kuri stade urunani ku munsi wa gatandatu inkino zihari ni zikurikira uh, kuri stade urunani ya urukino rwo kuri stade urunani mm. Egen Wild Fighters bakiriwe n'umugwi wa Amasipiri izo nkino rero zitegekanijwe eh, ku munsi wa mirongo irindwi n'umunani w'ihiganwa rya Primus League Burundi ariko tujya tubibutsa yuko eh, ku munsi wa gatatu mm. ku munsi wa gatatu ko igikombe cy'umukuru w'igihugu nkino tuzogaruka ko naco kizoba gitanguye vous en donne plus. Eh, nuko tubana tubashimira cyane abakunzi bose bakadiye isanganiro tubibutse ko tugeze igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo itatu n'ibiri tubandanye n'ikiganiro cy'inkino Clovis muri basketball mm. utwite inararibonye Lodwaye eh, de l'Assemblée mm. ariwe muganga Honje hariya eh, mu ntara ya Ngozi asanzwe anabongoye na Association de Basketball de Ngozi ye yarayandikiye uvuga hafi amapaji atatu usanzwe arongoye Federation Burundaise de Basketball amwibutsa yuko ah, hari ibyo ategerezwa ndetse ah, ah, nubwo avuga yavuze indiyasiyo eh, nubwo yamweretse akababaro afise mm. eh, ku biriko birakira basiketibolo yo mu gihugu cy'u Burundi amusaba yuko imwe mu eh, nzira ari uko yogerageza akademisiyona imbere y'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa kane mm. uno mwaka ariyo sango fiba yahaye feba kugira ngo ibe yisiguye eh, ku byo yashoboye gukora ibuze umugwi wa dinamo gukina inkino za bar eh, foru eh, ni rogero rero ko karabishikiriza dusanzwe tunazi ko mu mupira w'amaboko mu burundi wa basiketi ari mu bantu ashobora kuba arafasha ikintu cyitwa basiketi abatabizi mu ntara hariya bafashije kugira ngo n'imigwi ishobore kuba yigenza neza za tageti ekipe za mesaje ngorozi nawe tageti niwe irongoye tageti urumva mm. ko ni umwe nyene mu ku byo rero yarashikirije ku bw'iwanjye ndavuga ko ni amajambo nikete yanditse kandi ryumvikana hari ahantu twabivuze neza tuvuga tuti inyishu imwe yonyine yotuma basikete itegereza kuba imera nk'aho twafatirwa ibihano gabanuka nuko usanga warongo umupira w'amaboko mu Burundi Febabo ndavuga a ah, Potter Jean Paul yakiza gutanga imiho rero kuvya nta n'amajambo yari yumvikana kuko burya mu gihe simbona simbona ibintu batoza kuba bavuga baza kuba bisigura mm. Etienne bavuga bati twebwe twisunze amateka yari nayo kugira ngo ekipe ya Dinamo ize kubikirakira kuko baba mu kwandika ikete banditse mm. nta n'amategeko yari arimo mm. ariko Nino FIBA twayivuze neza tuvuga tuti ubu si bivuye muri bara ahubwo ubu nivuye ku cyicaro cyande cya fiba mm. kuko n'abandi barose kopi bayisoma mu bandi nibaza ko Eh, bishobora kuba binagoye twarabibonye neza hari abari muri ino komite executive ya febabu batanze imihoho hari n'uwundi ariwo gutanga imihoho turabizi yari asanzwe ajejwe gutunganya amakompetisiyo igisata cyo gutunganya amahiganwa eh, ndavuga beri eruve mm. yaratanze imihoho ubu abayitwa abantu baragiye n'abandi batandukanye ubu abasigaye si benshi bazahora basubiriza mugabo nibaza ko ikibazo kije kihaza ku nyungu ya basiketi ku nyungu ya basikete uko yoshobora kuba avuga ati nimba yipfuza yuko yoduza ino basikete akavuga ati basikete ntize kuba izimangana nyine tuyibagire yotanga imihoho ariko abona naho yuko afise icyo kwandika akisigura neza akavuga yuko ati twe twisuza amateka nawe tubuze dushoboye kuba tubuza dinamo mm. arashobora kuba haguma mugabo by'ukuri biragoye kuba tudoshobora kuba tubona ibyemezo bizokwemeza fiba yuko atamakosa yagiye kuba aba mu kubuza dinamo gukina rino higanwa risanzwe rikomeye ku mugabane wa Afrika ndavuga bar mhm. kumbure no kurindira no kurindira ah, no kurindira turabe petetre birashoboka byose eh, kuko burya ngo hajya ingingo y'umugabo ifatirwa mu itiro eh. Eh. kumbure ushobora kuryama ugasanga mu rukino rwa mbere nibaza yuko ahanini mm. eh, cyo ndiko ndakenguruka mu zino nkino za volleyball mm. ziriko ziraba niko ku mugwi wa rukinzo ubona yuko hariho urwego eh, bamaze kuduza kuko mm. twari tumenyereye batsindwa iseti zitatu ku busa mugabo hajyayo mu bijyanye na karasema eh, ku bintu bya volleyball bararaba n'amaseti umuntu aba yatsinze nibaza ko mu nkino zibiri kuba bafise amaseti ane nibaza yuko kino kiriko kirafasha kiriko kirerekana yuko urugero rwa volleyball hano mu gihugu cy'u Burundi rumaze kuba rutera intambwe eh, bivuze neza ruvuga ko urugero rwa volleyball mu Burundi ko ruratera imbere cyane turabizi ko uravye mu myaka isanzwe inaheze ni ekipe yatakurikira soka cyangwa dutakarora kuko ni rukinzi imaze kubisoka katari gake mm. ugasanga yatsinzwe seti zitatu ku kubusa nko kubivuze mm. ariko muri no mwaka baratsinzwe n'ino ekipe ya yo muri yiduwara mu gihe twari tumenyereye yuko imigwi yo mu Rwanda igira gusa igatsinda yo mu Burundi ariko urabona yuko mm. Rukinzo ihejeje kubikora ah, mu izo nkino za mm, African Men's Club Championship mm. eh, ziriko zirabera mu gihugu cya Misiri eh, novuga ko ni ino ekipe ya rukinzo nk'uko bagiye kuri kurabishikiriza novuga ko kugeza muri kano kanya iriko irigenza neza cyane kuko barakina kandi bakigenza neza ubu rero navuga ko ni urugero rwiza rwiza rutuma bavuga ati no kuri karasema mm. ati mu burundi tumaze kuba tubona ko vore imaze kwigira ku rundi rwego kuko ejo watsinzwe zingahe no kuri karasema no muri ah, futuboro nk'ubu baciye bakwiza amaseti indwi mu nkino eh. zitatu urumva ko ari novuga eh, rezilita nziza ku ruhande rwa rukinzo ni nziza cyane mm. wanashaka jesi noja kuba mvuga nk'aba bavuga bati ngo natsinzwe ngo mugabo ngo nagerageje mm. ariko mukongera mwabyumvise soso le meilleures equipe ni uririmbo ruhayagiza higanwa rya UEFA Champions League n'inkino zaraye zibaye ubona ko mu hano gisara ca Bujumbura izino nkino ziheze novuga ko hose mm. warumva yuko hari ikintu kihindutse peut yuko ryari sezererwa ry'umugwi wande ryari sezererwa ry'uno mugwi wa FC Barcelona eh, ni isezererwa rya equipe FC Barcelona uko ubishikirije neza bamwe na bamwe bagiye kubavuga bati haraza akacerere cyane sindaraba karasima canke turara harura ibiharuro canke tushoye kwa turayimenya tuvuge tuti abakunzi ba FC Barcelona bangana uku ku bakunzi ba Real Madrid bangana ba Man City nuku nuku mugabo ni equipe FC Barcelona dusanzwe tuzi ko mu Burundi ifise abafana benshi cyane benshi cyane mbere mm. w'ejo kuza gusezererwa na ekipe ya Paris saint bagasezererwa ibitsindo bishika kuri bine kuri kimwe wari wabatsindiye kuri parike do prince ibitsindo bitatu kwa bibiri eh, nibaza ko biza kuba ari inkuru canke na ekipe zibiri ingenda ziko zirahura n'ingenzi zari zisanzwe zinameze mhm. n'abariko baramenyereza iyo migwi iya mhm. urukino rwaraye rubaye ni aroje hmm? mhm. eh, ronald arojo umukinnyi w'inyuma wa fc Barcelona yerekwa karate itukura ntibyari bwo bibe kuva byakabaho aho umugwi wa FC wa wa wa Paris utsindwa mu rukino rwabo rw'ibanze urukino rwo gusubiriza tukaza kuba dutsinda ati mugabo jewe ndizeje intsinzi eh? mhm. abakunzi ba Paris bamwe bavuga bati rumwe nirike rimwe nyine abantu bamenyereza baba bavuga bati ngiye kuba nkina naho n'abatsinzwe itsinda ibi n'ibi n'ibi yari ku ruhande rwande rwa Paris Saint-Germain amashuti berekana eh, ibice mirongo itanu n'icyenda bya Paris Saint-Germain kuri mirongo ine na kimwe vya eh, FC Barcelona bavuga yuko kuva mu ntango uno mugwi wa wa Paris Saint-Germain wasumvya uno mugwi wa FC Barcelona ndetse gushika no ku mpera z'urukino e, wari gushika ku mpera hmm. zo ku rukino ariko tuvyinjiyemwo n'amakorone bawakurushije kuko ndibuka ko mpengo zari zitatu ku busa bari bamaze kuba baronka kuvaho ronald aruje atari bwagirike atari bwasohoke haca arasohoka mhm. ku minota mirongo itatu uca ubwiye iminota isigaye hasigaye iminota mirongo itandatu uri kurakina isahirenga isahirenga muri ko mukina mudakwiye mudakwiye kandi mukina na equipe novuga yuko itanezerejwe na Hezirita yaronkeye Parc de Prince eh. na kubera ntuvuga uburyo byamumenyereza zavi maze kuba ubundi amubona ni umwe mu bamenyereza bishofa ari mu ba mbere wanashaka ko abonye akantu katamunegereje reaction direct ubona ubona mm. ingene yagize ruya impande n'impande mu hagarikize wa kane mm. atera yagiteye umugere yerekana agashavu nibaza ko bijya uh, keshi biba bihanwa sinumva ukungene yiyumvira ujya musore ati kuko iyo bijya hose mm. uyu musore yari gupfuma reka kiye gitsindo kikingira kuko yitanze ko ati ari nka jewe mm. eh, ikere gundugana wanashaka n'icyakabe cyangwa inkingi za jewe nkagira eh, mugabo eh, tukaguma dukwiye eh. ko wewe ni ukuvuga ko kubera experience nubwo afise uyu musore mm. ikerego ndugane arabona yuko nubwo muba mwatsinzwe umugabo mukwiye bishobora gushika mukaza mukagira gutyaye mukigenza neza mugahindura mm. situation ko duhora tubibona ama araba muri football nkuko nubwa remontada yarayibaye kuri Paris kuri FC Barcelona ni remontada wanashaka tugire ko tunanyaragurisa nkuko umuntu ashaka ko bivuga mm. Remontada yabaye ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe kipe ya Paris Saint-Germain itsindwa na ekipe ya ya Barcelona ibitsindo bitandatu kuri kimwe hmm. yari ekipe yari Luyen Enrique nyene agize iyindi remontada atsinda ekipe yapuyemo kuva kera hmm. ico ari ikintu ca mbere asangwa asangwa asanga azikira ikintu ciswe remontada ni umumenyereza wanashaka ejo ari interview yatanze usanzwe arongoye eh, uno mugwi wa, wa Paris saint ati niwe mumenyereza mugabo jewe nka jewe hajyaye eh. nari kugira nka shwa yo gukuramwo uzi kuzira ya Robert Lewandowski kubera iki eh. kubera Robert Lewandowski severe n'umukinyi w'izina mugabo siwa mukinyi uza gusaba ngo adugane imipira ariko Yamal ashobora kudugana imipira eh, ari kumwe na ntuze byari nibaza yuko tubyumvikane yuko umugwi wa Barcelona waraye utsinze warushijwe warashushijwe mantalema wararushijwe tactique wararushijwe byose no mu kibuga wararushijwe reka kumbuye tuvuge gatoya ku rukino rwari rukomeye cyane Borussia Dortmund hajya kuri Iduna Park Stadium imbere y'abafana bakomeye cyane baje kuba bihereranya umugwi wa Atletico Madrid ibitsindo bine byose kuri bibiri gutyo rero iba irabandanije Borussia Dortmund nibaza ko rwari urukino rumeze neza cyane ndetse n'ibitsindo byinshi ibitsindo bigera kuri bitandatu hmm. urabona yuko uh, Borussia Dortmund yari yagaragaje uh, gutegura neza runo kino eh, ni ekipe ya Borussia Dortmund ari kuba yateguye urukino nuko ubivuze neza je rukino gitangura sanzi ko ekipe ya ya Borussia Dortmund akubinarengana nti baratsinzwe itsinda kuri kimwe ni ukudakurangiza akazi mm. ariko ku munsi w'ejo bayifashijwemo n'abakinnyi babo harimo umukinnyi asanzwe afite egisperiyanse ndavuga emeli cyane mm. yaciye mu wa Liverpool Ah, yes no musi nayo hariya mu buraruko bw'igihugu bwongereza i Manchester kuri Etihad Stadium no mugwa Manchester City uza kwa wakiriye Real Madrid ukinagwa mbere bitatu ku bindi mm. urukino benshi eh, barindiranye gishikaje cyane bati biraza guherera hehe sinzi komantere yawe kwa rukino uko ubibona mm. bamwe amahigura nayo ko ari menshi cyane ku mugwa wa Man City ubwo nta kibuza ko Man City nawe yotangara nkuko FC Barcelona yayitangara Eh, ni urukino ruza kuba ariko ruratangura ikipe ya manchester city iza kuba ifise amahirwe menshi kuko hari ikintu gituma yopfuma ihabwa amahirwe icya mbere baza kwekorekana urukino ni ba bakinyi basanzwe barakinye rwa rukino rwo mu mwaka uhetse si bose mugari mwo benshi baza kweko barakina mm. ikindi noco nza kubandishira ko hari abakinnyi bakinnye urukino rwabo rwa faze nako urukino rwa mbere batari bahari baza kuba bagarutse aho ndavuga Kai Walker ndavuga uyu Kevin dobrini Bruyne n'abakinyi babiri bafise urufunguro rwo kushobora kuba botsinda ekipe ariyo yose uko biba bimeze mm. je novuga ko ekipe ya Manchester City ikagira ico n'ibintu bitatu mvuze yuko ishobora kuba yoshobora kuronka intsinzi ku ruhande rwa Real Madrid ku ruhande rwa Real Madrid nayo ekipe ya Real Madrid nanjye nirafise ikintu mvuga ko kiza kuba itanga inguvu zisumba yatangiye kuri Santiago Bernabeu twibagira igihengere cyo kubura uzi kuzina rya Oreye Chouameni ingufu zabo zose mm-hmm. baza kuba ko barazikina bavuga bati urukino turutsinze naho nzaba naruse ikarata y'umuhondo baduza ukundi kuntu aha rero mvuga yuko ku ruhande rwa Real Madrid hari ingufu nyinshi ziza kuba ziyongerereza ku ruhande rwa Real Madrid ikindi cya kabiri bivuga yuko Real Madrid zako ushobora kuba ifise amahirwe make yo gushobora kuba amahirwe nako atari make gutsinda ekipe yandi ya, ya Manchester City umumenyereza Carlo mm. Ancelotti amaze kuba afise experience ashobora gukurira umukinyi kanaka akinzu ubundi agashobora kuba nahindura urukino mm. ndavuga rero yuko ibyo bintu bibiri haba kwa Carlo Ancelotti arafise amahirwe twibukanye yuko urukino rwatakwekora kino munsi byabaye bitatu ku bindi nta gitsindo giharura kuno munsi ni ibitsindo ndaza kuba mvuga ko Manchester City kubwiwanje ntanze ku mm. ni ibice mirongo itanu na kimwe equipe ya Real Madrid ibice 49 mm, Real Madrid hey numva ko uyimya amahirwe reka kumbure tubandanye urundi rukino rukomeye ni hagati ya Bayern Munich wa Arsenal rukino uza kubera hariya hehe kubera hariya Alliance Arena mm, Alliance Arena eh ivuye hariya ivuye mu kibanza cya mbere igiye mu kibanza cya gatatu manchester city yabafashe ikibanza cya itsinzwe na aston villa ibitsindo biri ku bitameru nabi biri ku buso bose bagiye kuba bahura na thomas tuhel reka reka reka ngaha mm, eh, mikel arteta mikel arteta mm. n'abakinnyi biwe basaka ba martinelli n'abandi batandukanye ba odigadi experience ku bakinnyi mhm. ba bare dominique uraza kuzana sahara ujya mu kinyini rehosane yaciye muri manchester city ukazana aba ah, hari kene wewe yarakinye finale ya Champions League yamaze ko yimenyera ukazana ntarayitwara mugabo nibaza ko uno mwaka tuvukana na Harry Kane arico gikombe agomba ko rutahuka eh, aracifuza cyane mm. ukazana ba Manuel Neira Barcelona bamenyereye ino Champions League basezera imigwi ikomakomeye ukazana nuno mukinyi Eh, wa Bayern Munich asangwa ari n'umudage akunda kuvuga amajambo menshi ya nka mm. Barcelona kubi Thomas Müller mm. nagenda kubwire yuko wisunze abakinyi kipe ifise aba Arsenal sangwa ifise ba Odegaard ugafite aba Martinez basaka ikintu cyiswe Champions League bacumva kwiradi mm. ya reka kumbure turindire nizo nkino zikomeye cyane no munsi Real Madrid eh, Man City hariya Etihad mu Bwongereza hanyuma hariya mu budagi eh, neza na neza iminike cawu cawu yesi mwakoze ndabifurize kubandanya muranirwa n'ibiganiro bibandanya no kuri radiyo isanganiro bayi